Oruoya orurungi muno esura ya munana Noa arakumpa okaba munyanyazi ayayonkire amabere gamawe kana kukutangainwe aheru na kukunywegeire marataliwo yakungereere na kukuwabwire nkutwara omunju ya mawe omukisika kyayambakire enda na kukuwaire edivai yokunywa erungire nkuwa omuramba gwamakomamanga gange omukono gwawe gwa bumosho gwa kushangirwe omutwe no gwa bulyo gwawe gumfumbata nimbanaiza inywe bana baraba Yerusalemu oko mtaligija ngonzi anga kuzimuka kuika la yeyendera ruya rwa mkaga abakazi Ogonoa alikuruga omwirungu ayegamire amugonzi bwawe omwisiki nkakusisimura ansi yomupera mbali warumire nyoko mbali ayakuzaire yarumirwe onteke amutima gwawe nkomuhuli nshushe omuhuli amukono gwawe okuba engonzi zigira amaani nkarufu eibuba libalibi nkenyanga endimiro zazo ndimizo muliro oguliku rabagira omutunga gwamajuta tigwakuraza ngonzi anga omwijuro kuzimira omuntu kaya kuta aitunga liona eliya inalio omwe kuigishanya nengonzi bakumugaya muno banyanyo muisiki tuina munyanya ichwe omuto ataka shunire mabere tulikolera ki munyanya ichwogo oro alishwerwa karaba ali lukuta turamumbekao omunara gwefeza kyonka karaba ali mulyango turamukingisa embao zemiyerezi omuisiki inye nabagarukuta namabere gange gashushaga eminara ao ao namushushiraga omuntu alesire amakuru gemirembe omusigazi Solomoni akaba aina endimiro yemizabibu omuli balihomoni endimirejo akagikwasa abalinzi buliomo yaragirwaga kuleta esalafu rukumi zefeza abiraba byayo endimiro yemizabibu eyange bwange yange iwe Solomoni bakuwe orukumi orwo nabalinzi bibu babaye bikumi bibiri iwe atura amubustani zange batayi bange nibauliriza eiraka lyawe nanye kandi ulire yangu wa mugonzi bwa wange oshushe enjobe anga enyananto yenyemera amabanga gebirungu